Quon creas ferusa? Quon creas ecusa potamon diebaine? Theas amene de ten heautes scian cata tu hudatos, hupelaben heteran cuina einei meisdon creas ecusan. Dioper afeisa to idion, ho hos to ecaines afaires omenei. Su nebe de autae amphoteron stere Thenai. Tu men me efikomene, dioti ude en. Tu de hoti hupo tu potamu pare syre. Pros andra pleonecten ho logos eukairos.